Astrolegate, the producer. Ha pasado tiempo y no te puedo olvidar. Ha pasado un mes y no te puedo olvidar. Siempre estás ahí en todos mis pensamientos. Estás tú, es que no te podido olvidar. Tú eres como una estrella fugaz. Te veo y no vuelves. que yo sea un demente me tiene incoherente pensando en ti, pensando en ti. Han pasado dos meses, imposible obtenerte, siempre estás en mi mente, en cada momento pienso en ti, en ninguna mujer, solamente en ti. Perdóname si algún día te fallé, perdóname si algún día te lastimé, tú sabes que contigo no jugué. Solamente yo te amé, Perdóname si algún día te lastimé. Perdóname si yo te fallé. Contigo yo nunca jugué. Tú sabes que solamente te amé. Admito que no soy perfecto. Yo nunca a ti te demostré afecto. Y bueno, que el karma se encargue del resto. es que no oh. te he podido olvidar. Tú eres como una estrella fugaz que viene y no vuelve nunca jamás. No sale de mi mente, siempre está ahí presente, aunque yo sea un demente, me tiene incoherente pensando en ti, pensando en ti. Perdona por lo que te hice, me has dejado muchas cicatrices. Y aunque lo intente, bueno, ya lo hice. Y que no te he podido olvidar. Tú eres como una estrella fuga que viene y no vuelve nunca más. Estuve pensando y no puedo encontrar nada más que sufrimiento, mamá. Tú me dejaste muchas cicatrices que de ti no me puedo olvidar. Han pasado dos meses ya desde que te fuiste, bella. Tú eras mi mujer, tú eres mi reina y ahora me toca aceptar. Desde ti no me puedo olvidar. Tú eres como una estrella fugaz que viene y no vuelve nunca jamás. Tú me dañas la mente, bella que aunque un demente, sigo contigo aquí presente. Me tiene incoherente, no sé qué hacer lentamente. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto? Que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ah, José mente, baby. Indícame Fran Fredde. Indícame Fran Fredde. Juan Carlos Vista, baby. Juan Carlos Vista, baby. Sacarreño, baby sigo recordándote. Por siempre. Dímelo, Camila.